Det har varit mitt liv och min tidsfördriv att få jäckat smått med kvinnorna. Ute mången jakt har jag kysst en tass och är regnt av i södret mot i grinnorna. Men på sistone så har jag notat saken mera kallt och nu säger mina vänner överallt att jag har blivit mycket, mycket mycket bättre nu på gamla dar Gamla Adamsson par och drömmer gott om det som var Så jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar Hur än de fjädrar sig så vill jag svara nej Kan man begära mer av mig Om jag någon gång som make söker mig en maka Så vill jag aldrig bli en krake åt någon kraka. Nej, jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man den som far, han har sin framtid kvar. från sin taburett. för alltid tog reträtt till en kommission där militär Frågan frågans och ve. Ordna så att det talas blott om det så mycket billigt är. Om man frågar sig hur står det till med vår köförsvar lämnar kommissionen alltid detta svar. Jo, det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar Örsen som gammal var Facklat och gjort segel klar Så det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar Pansarbåten och horn, våra pansartorn Det är både skrot och korn och fylliga papper och allt vad de heter betraktar man den bara som antikviteter. Så har det blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man den som spar, han har sin framtid kvar.